auscultu cae ripetu. Porcio septec du. Tut tagai migradoi ocasis en carsto. Ni habis irante belegain impressoin. Matene sentigis blovado de vento, sed sun radiado varmigis nin bone. Sen pause ni iris dum pli ol quar horoi. Ni haltis kelk foie por preni informoin. De nia gvidanto el urbo slovena. Tag mese ni mangis en restaurazio. Ce pladoi abundai ni plene satigis ni ens catoligis restintan mangiajom. Por porti gin heimen, por posta for mangio. Cai seque ni faris alian promenon. La voio de Rilke, la fama poeto. Post tio ni prenis la busson al urbo iam estis vespero, ni estis tre lazai. Do mancis la fortoi por gaia cun veno. Di mancion matene, la homoi de nove, foriris por ec pli de fia migrado. Mi estis laza, cae tial resignis mi changis la planon cae heimen veturis. Mi tiel travivis tre densan eventon. Gi estis stopita de sporta agado, sed mancis complete cultura programmo. La organizantoi tre bone laboris mangiante vi povas regaini la forton. Necessas riposi, mal multe movigi. Varmetai trincajoi, do aquo au teo, varmigas la corpon, fluigas la sangon. La coro besonas tranquilan battadon sen shokai eventoi sen bruo au genoi regula spirado tre helpas en tio ma lauta musico accelas mal mi mangis cocinan vi andon en supo la supo en havis mixitan legomon Nudeloi liveris la carbon hidratoin. Gi estis tre bona. La varmo convenis. Agrabla voyaggio signifas riposi. Vi povas sur voie el shalti la pensoin. Vi vidas exterre la verdan naturon au bluan cielon, cun suno brillanta. Mi povas accetti fervoian bileton per tri manieroi lau disponeblezzo. Existas mult loce ancora gicetoi. sed ofte nur servas bilet automatoi cae es pli comforte funccias en reto aceti bileton per carto credita. En urboi mult loce por septec jaruloi veturo per tramo iam esta sen paga. Mi tial ne pagis por tramo en Bruno cae tutte rapide attingis la celon. Mi conas la viron, sed ne lian nomon. Li estas mesagia, parolas hispane. Mi devos demandi aliaen personoin, cae tiel mi eble excios la nomon. Laboro extere stimulas spiradon. Kai tiel vespere vi fartos pli bone. Vi giuos la mangion, kai vian trincajon. Kai fine dum nocte vi dormos pli bone. La festo culminis en nocta danzado. La gastoe iam estis suffice ebriae. Nur celcae el ili capablis movigi, cae iom post iom ec regis silento. Ciu placas al vi tiui lingvai exerzoe. Per ili vi lernos la lingvon pli bone.